La película que acaparó la atención de todo el circuito cinético de los Estados Unidos ahora está en México. No pierdas la oportunidad de conocer la vida y obra de un joven de Bombay que se encuentra de frente con la vida y es capaz de vencer.